Compufonoi influas iradon. Compufonoi instigas usi ilin sen cesse, cae aput aliai occupigioi. Ciutio ancau efficas alla corpa mov apparato, tion vienai esploristoi volas el trovi. Oni parolas pri compufonai zombioi, do homoi ciui simile al sen animai malmortuloi gapas sur sian porteblan apparaton sen cesse, dum veturado en metro, ce promeno, ce cafo trincado. Oni rencontas ilin cie, ili en publicai transportiloi jam estas primulto. Ciu quina accidento de pied irantoi en Austrio intertempe estas causita de la uso de compufono. Urboi en Usono, en Cinio, Germanio cae Belgio vetas intertempe pri specialai surstratai marcajoi por compufon usantoi, por averti pri dangeroi, kiel fervoiai oreloi au stupoi. Ancau en fisioterapio tiu coduto de sur voie comunicantai preterpassantoi, estas iam alveninta, diras fisioterapiisto en Vieno. De longe estas conata, la tiel nomata compufona nuco, cio estas tro chargigio de la nuca muscolaro pro la malsupren rigardado sur la compufonon, cio povas efici pri la intervertebrae discoi de la cola spino. La esploristo volas el trovi, ciuin efficoin havas la samtempai irado cae la usado de compufono pri la homa mov apparato. Liai testantoi tiu cele marsas sur speciala curbendo ciu estas instalita antau granda curba proiectia ecrano per simila tecnico, ciel ce animaziai filmoi, tie, la movoi, principe de la genuai articoi, estas registratai, cae estas transpildigatai al virtuala strata scenaro. Samtempe, mesurai platoi por forto, en la curbendo, registras la chargigion de la plandoi el tio li deductas ienan hipoteson. La usado de compufono changas ce irado la abducon de la genuo, do la posizion de la artico directe al ixo gambo au o gambo. Changigias la sinteno de la supra spino cae de la capo. Minimumai mischargigioi de articoi ciui aperas taure tra longa periodo, ciu case plialtigas la riscon pri artroso. Tio validas aparte en cun ligo, cun manco de activezzo, cio ja principe ce geiunuloi, pli cae pli ofte estas constatebla. Plenumi du tascoin samtempe efficas alla qualito de la movoi. La esploristo recomendas ne teni compufonon en la mano, dum irado sur strato, sed lasi gin en la posho, cae usi cap auscultiloin, por telefonado, dum irado.